Així comença Esports 97 nit. D'ara i fins a la una de la matinada, la informació i la tertúlia en la 97.7. 31 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes a Esports 97, ni temps de ràdio per a l'esport, en la sintonia de la 97.7 ràdio, amb el treball en redacció de Sala Folgado i d'Arturo Delgado al front del control de so. Vos saluda com cada nit Manolo Montal. Vos recorde que es podeu sintonitzar mitjançant el 97.7 de la FM, en l'aplicació per a dispositius mòbils Apple i del TuneIn, com la 97.7 Ràdio i en la nostra web, la 977.com. I que més, teniu el Twitter oficial del programa, arroba esports97nit, arroba esports97nit, on la pregunta que vos fem en la nit d'avui és s'ha acabat el cas Negredo o és un intent per part de Nuno de rebaixar la tensió? Repetisc, s'ha acabat el cas Negredo o és un intent per part de Nuno de rebaixar la tensió? Perquè tan evident és que Mestalla va tornar a la fi del partit del eh, dissabte contra Llevant Esportiva com que en el dia d'avui Álvaro Negredo ha tornat a una llista de convocats. És cert que n'hi ha un pero, ni un asterisc, n'hi ha un condicionant o n'hi ha una última salvedat. I és que l'entrenador haurà de descartar dos futbolistes dimecres quan doni la llista definitiva de convocats. Són 18, els de la llista, són 20 els que viatgen a Bèlgica. En aquesta llista també està l'argentí Rodrigo de Pol. Com dèiem, què passarà? Seran els dos descartats per un més del partit? No ho seran i finalment entraran en la llista? Tindrem que esperar. Fins dimecres no anem a tindre ixa possibilitat, no anem a tindre ixa resposta les càbales són moltes, encara que els més mal pensats poden tindre, per un costat, la tentació de pensar que en uno convoca els 20 i en la llista de dimecres deixa fora a Negredo i a De Pol, i per altre <coughs> hi ha qui eh, puga pensar que és un fet estudiat per l'entrenador per tal de rebaixar tensió després de l'episodi viscut dissabte a Mestalla. Demà hi ha entrenament en Bèlgica, en la prèvia del partit eh, entre el Genk i el València Club de Futbol. No crec que és camp de dubtes, a excepció que poguera aprovar un dels dos futbolistes en el teòric 11 titular de Bèlgica ho veig complicat. Ara me contarà Folgado que és el que ha passat avui baix la tromba d'aigua i caigut sobre Paterna, però a hores d'ara un se decanta a esperar, com sempre. I en estos casos crec que ja coneixeu la nostra manera de procedir. Fins que no tinguem la confirmació d'algunes coses, no les diguem. Què pot ocórrer el dimecres? Això només ho sap Nuno entrena millor Negredo en els últims dies i la confirmació definitiva és l'entrada en la llista? Això ho sabrem dimecres. Hi ha molts interrogants, però és evident que el fet que no hagi convocat Álvaro Negredo i també Rodrigo de Pol suposa un nou pas en este cas que des de fa quatre convocatòries ve convivint en el dia a dia del València Club de Futbol. La resposta definitiva dimecres. tant, vos ho preguntem, s'ha acabat el cas Negredo o és un intent per part de l'Uno de rebaixar la tensió? Arroba esports 90 sentit és el nostre Twitter. Tot el que ha passat en la jornada d'avui, com sempre, plasmat en cinc fotos. Negredo torna a una lista de convocados. El Valencia ha con a la lista de convocados para viajar en Champions a y está en inclòs Negredo, y sí, con Rodrigo de Paul. Encarrilar el pase, Jaume Domènech ha que el Valencia buscará la victoria en Bélgica per tal de encarrilar el pase a los buitres de final. Champions ya llevamos dos, victorias seguidas y queremos eh, encarrilar el objetivo ganando en Gante. Pero primero somos conscientes de que vamos a Bélgica a, a traernos los tres puntos y, y a encarrilar, a encarrilar la, el pase octavo. El Gent, amb dubtes, líder en la seva lliga, l'equip belga acumula un bon nombre de futbolistes que no tenen clara la presència segura davantes de l'Uno. Rubí fa una mini concentració i s'endurà l'equip a Oliva durant quatre dies en la setmana que para la Lliga després de la jornada contra el Depor este cap de setmana. No será fácil Totino ser el Venecia un equipo a molde de renom, Carles Durán, según de Pedro Martínez, advertís de la dificultad basada en el talento exterior del equipo italiano. Un equipo que tiene, <clears throat> sobre todo, pues mucho talento en su línea exterior, con unos cuantos jugadores americanos y además, pues con jugadores con experiencia importante, ¿no? Bueno, va a ser un rival, pues, muy difícil. les 11 de la nit i 36 minuts. Vos recordem la pregunta. S'ha acabat el cas Negredo, en l'entrada amb esta convocatòria, o és un intent per part de l'uno de rebaixar tensió? Arroba esports 97 nit és el nostre Twitter, arroba esports 97 nit per a les vostres respostes. 11 i 37, fem una pausa per a publicitat i en tornar d'ella us conta Folgado l'acte que ha tingut els jugadors de València, la tromba d'aigua paterna, etc etc, on, la on la premissa fonamental del dia d'avui ve marcada per l'entrada d'Álvaro de Gredo. Novament, al igual que Rodrigo de Pol, en una llista de convocats, quatre llistes després de Nuno Espíritu Santo. 11 i 37, esports en valencià i fins a la una de la matinada, així, en la 97.7. La Champions passa per Bèlgica en la 97.7 Ràdio. Dimecres rodarà el valor de les Estreles i ho farà en valencià i en esta sintonia. Una victòria en calxa belga et deixa molt a prop dels vuitens de final. Des de les 20 hores et contem el Gent-València. A més, si vols viure la retransmissió des de més a prop, vine a vore'ns a València on the Rocks, en passeig de l'Albereda 45, perquè tot l'equip d'esports de la 97.7 Ràdio estarà retransmetent este partit des de allí. ningú conta el fútbol con Manolo Montal y Salva Folgado. Y este dimecres el tindràs en On the Rocks Valencia. Recorda, Gent Valencia. Sports 97 el partido. El teu equip, la teua radio. Patrocinen Ferto y Productos Belarte. Colaboren Proa Ocasión, Tasco, Fotopro, Toyota Valencia y Teletaxi. Desierto, del latín desertus, despoblado, solo, inhabitado. Pero no por mucho tiempo. Ven a tu servicio oficial Peugeot, realiza el mantenimiento de tu Peugeot por solo 149 euros y participa en el sorteo para asistir al Rally Dakar 2016 con el Team Peugeot Total. Servicio postventa Peugeot. Juntos llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent Silla los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es la última pregunta por un millón de euros. ¿Dónde está la mejor y mayor concentración de vehículos y marcas? Tiempo. La mayor concentración de vehículos y marcas. La mayor concentración de vehículos y marcas. Lo ignoro, Mayra. ¿Me puedes dar una pista? ¿Una pista? La pista del motor. Claro, pista de silla. Los mejores vehículos y marcas a lo largo y ancho de la pista de silla y las áreas comerciales de Sedavi, Alfafar, Masanasa y Catarroja. ¿Dónde? En, la, pista, del, motor. Proa Ocasión, tu concesionario low cost, ya está en Valencia. Abrimos las puertas de los más de 4.000 metros cuadrados de exposición, donde encontrarás la mayor oferta de vehículos seminuevos. Kilómetro 1, vehículos de gerencia y premium. Servicio de taller Proa Service, vehículos 100% garantizados con la tranquilidad que te ofrece Proa Group. Acércate a conocernos en pista de silla 44, dirección Alicante salida 10, Masanasa. O consulta nuestro amplio stock en nuestra web, www www.proocasion.com ProAocasión, la marca líder en vehículos de ocasión. ¿Conoces el carburante autogás? ¿Cómo? Sí, autogás, la alternativa a los carburantes tradicionales. Un sistema fácil y rápido de instalar en tu vehículo. ¿Qué ventajas tiene? Hasta un ahorro del 40% sobre el coste del carburante, un mantenimiento más sencillo y además contamina menos. ¿Y dónde lo instalan? En talleres Taxco, polígono Vara de frente a ITV, con la garantía de Gasmoción. Más información en taxco.es. Sports 97 NIT, el teu equip, la teua radio. 11 i 41. El València que entrenava en el dia d'avui baixa una autèntica tromba d'aigua. No sé si m'he banyat molt Folgado. Folgado, què tal? Bona nit. Què tal, Manolo? Buenas. T'has banyat molt? No, no, no. Ah, estaves ja... a cobert, no? Molta mili, eh, Manolo. Venies... <laughs> Molta mili, ja. Manolo. Molta mili feta per a sí, sí, sí. Folgado. Imagine, eh, l'entrenament me diuen que ha arrencat en el gimnàs eh, perquè estaven Però, esperant sí, a veure si... Hi ha un temporal de pluja, mm. vent, mm. eh, ha granissat també en un moment determinat, vull dir, era impossible en, ese, en el moment en què estava programada la sessió preparatòria i uh -huh. ir a treballar. Per tant, Manolo s'ha endarrerit amb cri bon criteri per part del, del tècnic. La xerrada, reunió, etc ha sigut en el gimnàs, en el cor de la ciutat esportiva de Patarra i posteriorment, quan ja ha mainat el temporal, han decidit a treballar sobre la brossa de, de Paterna. A més, s'han vist obligats a canviar els eh, exercicis que tenien previstos a conseqüència de, de bueno, com havia quedat després de la tromba d'aigua el camp d'entrenament però bueno, sí, amb endarreriment arrenca avui la sessió preparatòria del, del València a conseqüència d'aquest temporal. Bueno, pues eh, imagina que, per tant, avui eh, eh, he vist una imatge de Nuno repartint petos, però no sé si eh, és significatiu eh, sí. algo de lo que ha pogut avui assajar. Sí, sí, Conta'ns. Sí, sí. En un primer moment eh, no, perquè ha fet l'habitual eh, tricolor, tres equips, cadascun d'un color, però a última hora Manolo sí que ha transcendit aquest equip que ha provat el tècnic del València en un Espíritu Santo, amb eh, una novetat en banda dreta en el lateral, jugaria altra volta, tornaria a l'11 Antonio Barragán, cauria Joao Cancelo, uh -huh. hi hauria descans en el mig del camp per a André Gómez, tornaria parejo respecte al partit de Lliga, es mantindria Fuego, es mantindria també Enzo Pérez, i en punta d'atac, Manolo, Nuno va esperar a Sofian Fegulí, uh -huh. que avui bueno, pues no ha pogut treballar amb normalitat, amb naturalitat, a conseqüència de molèsties que arrossega i s'ha facilitis eh, plantar, no ha eixit a treballar. Eh, de fet, en l'equip més o menys considerat com a titular o que podem considerar clarament com a titular ja ven 10 futbolistes, faltava efectivament eh, Feulí, estava Mina, estava Alcácer i el futbolista que faltava pues era Feulí, si finalment Feulí no, no entra y no por participar de igual delante el Gent, Manolo, pues eh, Mina pasaría a la dreta y Pillate aparecería el 11 en la esquerra. Pero bueno, después de lo que voy a probar en uno, Manolo, Jaume mm. Domènech en portería, Barragán en defensa a la dreta, Gallà en la l'esquerra, Mustafi y Aderlan Santos como pareja de centrales continúa Aderlan per Bezo. continúa Aderlan per eh, Bezo. Té més confiança, és evident, en Aderlan que en Bezo, tot i que Aderlan va a estar prou fluix el dissabte y a Bezo no se li pegeren tan les costures. Fuego per davant d'aixa línia de 4 en defensa, Parejo a la dreta, Enzo en l'esquerra, per tant cauria de l'11 André Gómez, uh mhm. -huh. i d'Alte en atac, veurem si arriba Fegulí, si arriba evident va ser titular, en l'esquerra estaria Santi Mina, i d'Alte Paco Alcácer, si finalment Fegulí no supera això eh, i se'n molèsties, uh mhm. -huh. Mina passaria a la dreta, entraria Piatti en l'11, y es mantindria dalt Paco Alcácer. Bueno, pues ese es el 11 que ha aprovat en el dia d'avui el València. La notícia és sí. que ha donat València la llista de convocats per a Bèlgica uh -huh. i ahí estan Álvaro de Negredo i Rodrigo de Pol. Sí, 20 futbolistes, els 20 disponibles, és a dir, que no viatgen els eh, lesionats eh, de llarga durada, Alves, eh, Ryan, eh, Abdenur i Rodrigo, per tant viatgen els disponibles, Jan en 20 haurà de fer dos descarts d'última hora Nuno, Manolo, veurem si torna a quedar-se fora seria eh, per quinta vegada consecutiva uh -huh. fora d'una alineació inclús d'una convocatòria de 18 Álvaro Negredo, que ha entrat en la convocatòria de 20, acompanyat també per eh, Rodrigo de Pol. En efecte. Però bueno, no ha de fer dos descarts. No ha de fer dos descarts. Sí. El que no sabem si eh, ha de fer molts descarts, tot el contrari, o tindrà que eh, pregar a Nostre Senyor per a fer una alineació és Van que el entrenador del Gante, del Gent. Eh, per què ho diguem? Pues perquè el Gent que va guanyar la setmana passada en Lliga, però té un fum de dubtes i de baixes. Anema a pero eh, Bèlgica charlar a el company Michael Van Damme. Hola, Michael, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, hola. Bueno, pues recuerdo, os recuerdo que eh, Michael Van Damme es el compañero periodista que ya estuvo en Valencia hace 15 eh, días y nos informó de cómo era el game, que era lo que nos íbamos a encontrar. Trabaja para el diario Head New Blood y, lógicamente, también continúa allí siguiendo la actualidad del equipo que se enfrenta el miércoles al Valencia. Michael, tenemos Em, la duda sobre todo de saber eh, que si es verdad, como se dice por aquí, que el Gent tiene eh, tantas, tantos jugadores dudosos de poder participar el miércoles contra, contra Valencia. ¿Cuál es el, actuado, el estado actual de, de los jugadores del, del Gent? Sí, hay como cuatro a hasta cinco jugadores y todo en el compartimento eh, eh, de ataque, del ataque que, eh, que tienen dudas que pueden jugar sí o no. entonces, si todo salga bien, ok, pero si todo salga mal, muchos problemas para, para Hein van a, a poder sí, marcar un gol o hacer algo de bien porque todos están en el compartimento atacante, entonces muy malo. La, primera pregunta que se me ocurre es, eh, hay cinco dudas, por tanto, por lo que me dices, sabemos que una es Laurent de Poit, que el otro día solo pudo jugar 15 minutos contra el out en la victoria 0-2 que pone líder alguien de, su liga, pero la, primera pregunta es, eh, ¿hay alguno de esos cinco futbolistas que sepamos de manera segura que no va a poder participar o todos son duda y todavía no hay ninguno descartado para el eh, miércoles. Mira, eh, Tomás Matón, el que marcó el gol en semi St. Petersburg, yo creo que, seguro no va a jugar, porque la semana pasada no se entrena y eh, hoy tampoco. Entonces, este solo con un milagro él puede jugar. Los otros de Jagger, que, que no fue en Valencia por su tarjeta rojo en a, Lyon. y también Daniel Melisevich que ya juegue en eh, Valencia el número 10, no, no, él no tiene el número 10, pero en la posición de número 10. Sí, lleva el 77. siete. Eh, sí, número 77. <laughs> Buena memoria. Eh, los dos se entrenan parte con el grupo hoy y parte aparte. Entonces, esas son dudas a, a 50%, algo así. -huh. Entonces tenemos Niklas Pedersen, él se entrena hoy. Um, él es de Dinamarca, tiene un muy buena técnica, pero físicamente un poco, poquito eh, menos. Él es eh, grande, un metro noventa, pero no como de él no tiene la fuerza así, es un esteliste. Y él no se entrene, él no se entrena la semana pasada, pero hoy sí tienes que ver cómo es la reacción, pero yo tengo algunas informaciones que cuentan en él normalmente. entonces, uh, eh, estos son, son los, dudas. Eh, nos falta por saber de Poitre, exactamente eh, ahora mismo qué porcentaje hay de que pudiera jugar, qué noticias tienes sobre él. Este mañana yo creía 35 ¿Por qué? porque es un, una lesión que normalmente es una semana o puede ser dos o tres semanas, pero a menos una semana. pero eh, también tengo algunas informaciones que hoy eh, la lesión estaba un poquito eh, mejor. inflamaba, sí, pero un poquito mejor. Pero seguro que en esa situación también el Kent eh, va a hacer, em, no va a comunicar eh, de seguridad, de, decir que sí o que no, antes del día de partido. Claro, claro porque eh, Nuno y Valencia conocen a Gent, conocen a, sus jugadores y si hay dudas, este puede, puede ser, eh, beneficiar a, a, Gent. Pero los, eh, los, lesiones u preguntas em, no son inventados, porque hoy me fui al entrenamiento, no fui a un entrenamiento em, que podemos ver, pero fui y después yo vi los jugadores que, salgan del, campo y los que no, los que, eh, ah, por lo que hay dudas eh, tampoco eh, estaban allá. Entonces no, son mentiras, pero en Van no va a comunicar mañana a decir que De cuatro puede jugar sí o no. van a esperar hasta el partido mismo. Eh, eh, dos últimas preguntas, eh, Michael, mm, además muy, muy directas. En Valencia, el Gent jugó con, tres defensas, dos carrileros largos, dos hombres por los lados, cuatro en el centro del campo y de cuatro arriba. ¿Vamos a ver un sistema similar al que empleó en Mestalla? Eh, ¿Hay pensado que al jugar en casa se pueda jugar con un sistema más ofensivo? Todavía hay muchas dudas por, por eh, precisamente los jugadores que no se sabe seguro si pueden jugar. Ahora mismo, ¿qué, qué, noticias barajas tú? No, eh, no, no, creo que Asbrook va a cambiar su sistema porque también a, frente de Lyon en casa y a Zenit y a Valencia juegue un, un, un sistema similar. Entonces es un 3-5-2, sí, pero en el Champions un poquito, un poquito más eh, cuando el otro equipo tiene el balón, un 4-2-3-1, um, eh, un poquito más de seguridad con tres eh, jugadores detrás, pero también Fouquet que eh, Tomás que el que marca el gol. El gol, sí. Eh, está así. El, juego un poquito más eh, bajo que, en, la liga aquí en, Bélgica. Eh, creo que el sistema sería lo mismo. Entonces, si de cuatro no juega, van a jugar un poquito diferente en lo mismo sistema, porque no tienen un, un jugador similar que tiene las características similares. Tienen también un jugador muy alto, eh, también físicamente bien, que es Khalifa Ribali, que marca un gol eh, el, sábado y también eh, sí, asiste un gol a otro jugador pero él, es diferente. No tienen, no, puede tener el balón como de Poitras, no, en los duelos también es un poquito uh, diferente. Pedersen es, es grande, pero un, um, más un jugador técnica de estilo, no, no tan físicamente. Entonces, estos dos pueden reemplazar de Poitras, y entonces Gent va a jugar un poquito más directo Em, más, eh, más eh, en combinaciones. Eh, Califa Koulibaly también es, es muy bien em, con la cabeza, entonces pueden utilizar este con Foquet y Saif con centros y, Califa que intenta de marcar con la cabeza. entonces este este puede ser muy muy diferente, no en, en el sistema, pero los característicos de jugadoras que jueguen. Y por eso creo que también en Van no, no va a decirnos y no decir a Valencia qué jugadoras pueden jugar para sorprender posiblemente un poquito al, al Valencia otra vez. Vale. Este, este por último, eh, ¿con qué ánimo afronta el Gente el partido? Quiero decir, si el Valencia consiguiera ganar en Bélgica y el eh, Lyon no consigue ganar el Zenit, el Valencia ya estaría matemáticamente en los octavos. Faltaría saber si primero o segundo, pero ya estaría matemáticamente en octavos. Por tanto, ¿se toma el partido en Bélgica como una última oportunidad, como una final, o no hay ese mismo, no hay ahora mismo esa percepción, ese ánimo en eh, el entorno del Ghent? Eh, eh, Ghent Gent eh, quiero calificar por Europa League, el tercer lugar en el grupo. Entonces esperan a tener una victoria más, pero aquí en Gent esperan, esperan em, contra Valencia un punto o algo, pero por Gent más importante para la calificación es, em, son los partidos a Lyon eh, y también en la casa a Zenit, que posiblemente en este momento sería calificado y no, sabemos con qué jugadores van a viajar. Entonces, estos dos partidos para nosotros parecen más clave eh, que, por Valencia este partido en Guest, pero también lo vean como un partido bonus. Ah, todo lo, que, Gent eh, obtiene de este partido es un bonus para posiblemente la calificación, pero Valencia no es un, oponente directo en, el grupo, entonces más importante el partido, por ejemplo, en Lyon, eh, si pueden ganar allá o en la casa de Valencia, este, este es un poquito diferente. Para Valencia este partido es clave, para Gent es más un bonus y van a ver que pueden obtener de este, de este partido. Perfecto, pues eh, como siempre la información eh, puntual y muy detallada desde Bélgica, desde quien de nuestro compañero del Head New Blood, eh, Michael Madame. Michael, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Al compañero Michael Van Damme, que ya nos va a atender la nada, y pero la tornada ya llevo, eh? todo el que está, todo el que está, diciendo, de Poitre, Matón, Milicevic, Pedersen y De Jaguer son los posibles dubtes per al partit del eh, dissabte, però del eh, dimecres, eh, entre Gante i el València Club de Futbol. Bon, pues estarem pendents de l'evolució. Folgado, ha parlat avui Jaume. Jaume. Sí, ha parlat en un acte promocional del, del València, Jaume Domènech, el porter del conjunt de Mestalla, Manolo, que en primer lloc s'ha referit a la situació tensa que es viu amb el tècnic, la situació dels eh, càntics que escoltaren l'altre dia en l'estadi de Mestalla en contra de Nuno. Bueno, nosotros nos centramos en, en trabajar, en, en, salir al campo, en, en, jugar, darlo todo por este club, por esta afición y nos dejamos la piel trabajando. Cada vez que salimos a Mestalla nos dejamos la, la vida por, por, sumar los tres puntos, sabemos de la exigencia de este club y, y vamos a seguir haciéndolo. Bueno, pues el futbolista que, mantenen, que es mantenen, diu Jaume Manoló, al marge de todo el que ocorre al voltant del seu tècnic, se li ha preguntat també pel que va passar amb Negredo i pel que ha passat este matí, és a dir, eh, qué pensaba de la convocatoria de Negredo para viajar a Bélgica. Sí, estamos muy contentos porque viajamos todos los disponibles y, y, es lo que toca, para eso estamos. Nosotros lo que queremos es que todos los compañeros eh, estén a, a, disposición del técnico y, y bueno, más opciones para el técnico y mejor para, para los compañeros. Y desde el repàs a actualidad, Jaume también se ha referido al partido que le espera eh, trascendental al Valencia este dimecres en la Liga de Campeones. Estamos contentos por, por, la victoria del sábado y bueno, en Champions ya llevamos dos, dos victorias seguidas y queremos eh, encarrilar el objetivo ganando un gante. Bueno, nosotros primero nos centramos en el partido del miércoles y luego ya vendrá eh, el partido del Celta, pero, pero primero somos conscientes de que vamos a Bélgica a, traernos los tres puntos y, a encarrilar la, el pase, octavo. Ve pues a es recordar que eh, Fegulí i Abdenur estan entre els del Valor d'Or Y que avui allí a Donata Els horaris de la jornada 14, dissabte 5 de desembre, a les 8 i mitja, València-Barça, en l'estadi de Mestalla de Llevant, Unió Esportiva, la setmana vinent para la Lliga. Hi ha compromís de selecció espanyola i, per tant, no hi haurà Lliga. El qual aprofitar Rubí per endur-se a tots els jugadors, des del dia 9 fins al 12, 4 dies, a la, a la població d'Oliva per a fer un mini estàs de pretemporada, imagina que per anar treballant conceptes del conjunt eh, Granota, que també ha conegut l'horari de la jornada 14, que serà el dilluns 7 de desembre a les 8 i mitja i a Cornellà del Prat, Espanyol, llevant una esportiva. I demà tenim bàsquet, partit entre el Venècia i i el València Bàsquet d'Eurocup a la Fonteta. Juanma Romero, què tal? Bona nit. Hola, Manolo, bona nit. Demà, com dèiem, 8 i mitja partit d'Eurocup a la Fonteta, 8 i quart en la sintonia del Superbàsquet en la 97.7 Ràdio, amb Juanma Romero i tot el seu equip. Juanma, eh, arriba, eh, jo crec que este partit en un òptim o immillorable moment de València Bàsquet, líder en la Lliga Espanyola, invicte en l'Eurocup i líder també del seu grup i, per tant, tot apunta a que serà un 8 de 8 el que puguem veure demà a la foteta davant del Venècia, encara que això sí, no cal descuidar-se ni subestimar el rival. Evidentment, el Conjunt Valencià que busca i se ple de 8 partits i 8 victòries després d'haver aconseguit aquesta victòria davant Obradoiro, que ara mateix el manté co-líder en la Lliga Endesa junta al Barça i el Laboral Cucha, precisament el rival del, del pròxim diumenge en la Fonteta, i la victòria de demà que, a, a més, eh, podria donar-li pràcticament ja la classificació virtual per a la segona fase de la competició europea, a més de mantindre el lideratge del grup que ara mateix defen l'equip valencià després d'haver guanyat la passada setmana eh, davant eh, l'UMA, a Alemanya. Un València Bàsquet que arriba més al complet, eh, tots els eh, jugadors disponibles per a Pedro Martínez, inclòs eh, Sam Van Rosson, que va recuperar-se d'última hora en el partit del dissabte davant de l'Obradoiro, així que a el Francesc Diop que continua malalt, que continua en aquesta lesió, que de moment l'ha impedit debutar aquesta temporada amb el eh, conjunt eh, taronja. Si te sembla, anem a escoltar, a escoltar ja el eh, segon entrenador de València Bàsquet, a Carles Duran, que parlava així del rival de demà de València Bàsquet, d'este Venècia, que arriba també en bon moment, ha guanyat els cinc últims partits, tant en la Lliga Italiana com en l'Eurocup, ...y que seguramente va a posarle ...las cosas difíciles al en Valencia. Sí, pero bueno, tiene otros jugadores importantes, Mike Green, Phil Goss, eh, Owens, bueno, yo creo que los jugadores italianos, Vigiano, que había jugado, jugado en Siena, bueno, yo creo que tiene muchos jugadores, eh, no solo son dos, es un equipo que tiene mucho talento ofensivo, que cualquier jugador que va a estar en la pista pues puede ser determinante y como estamos haciendo nosotros, pues tenemos que ser un bloque muy sólido en defensa, pues para sacar un partido eh, que sería importante para nosotros. Pero también es cierto pues que tienen jugadores importantes como Perich o Tomás Res, que son jugadores veteranos, o Owens o Horner, que son jugadores físicos, ¿no? pues eh, en experiencias que atesora el Consum de Venecia, Mesa Munten y también de renombre, sobre todo en Italia, Carlo Recalcati, que va a ser seleccionador transalpí durante Molse Ains. Les claus del joc, això és el que deia Carles Durán, lo que ha de fer de València Bàsquet per tal d'aconseguir el triomf. Yo lo que sí que pienso es que ellos van a intentar mm, potenciar su, su talento ofensivo en la línea exterior y lo que sí que es cierto es que nosotros pues tenemos que potenciar nuestros nuestros puntos fuertes y es cierto que nuestro juego interior es una situación importante para nosotros pero nuestros exteriores van a ser también muy importantes durante todo el partido. Amb vistes al partit de demà, Juama, algun jugador tocat com a conseqüència de l'enfrontament de Lliga que se juga dissabte davant el Rio Montbus Natura? Perdó, perdó? Si, si... sí, hi ha algun jugador tocat eh, no, com a conseqüència. estan bé, també, també. L'únic que, que tenia algun problema era Sam Van Rosson, que... Uh -huh eh, era dubte fins a última hora, però el mateix dissabte per matí va cridar a l'entrenador, li va dir que es trobava bé, se va vestir de cur i, i va jugar, que és el 15 de turmell que va sofrir en l'última jornada de Lliga davant dels El, la resta estan ok i volem demà també el tema de les rotacions, que ara amb San Pedro Martínez estan fent ja quasi quasi sintomàtiques, no? El partit davant de l'Obradoiro va deixar a Sato sense minuts, demà segurament tindrà minuts i pot ser el sacrificat siga eh, Vladimir Lucic, que són els jugadors que ara mateix estan un poc eh, jugant eh, un Europa, com és eh, Sato, i altre lliga com és eh, Vladimir Lucic. Un duel, per cert, Manolo, inèdit, perquè mai en la història s'havien enfrontat eh, el València Basquet i el Venècia, i el de demà és el rival número 88 en la història de València Bàsquet en competició europea. Si s'entén, Juanma, gràcies. Adeu, bona nit. 12 i 3 ja, al debat, a la tertúlia d'anàlisi. l'anàlisi. Esports 97 nit, la tertúlia. Les 12 de la 24 minuts arranca el temps de debat, tertúlia i d'anàlisi. Així a Esports 90 nit, en la 97.7 ràdio, fins a la 1 de la matinada. Reunís ja dos d'estes contertulis, el de que imagina que està baixant des de la redacció de Superdeporte, que és el seu director Julián Montero, però ja tenim per així al company i presentador del Murciera quan levanta televisió, Vicenç Empere. Hola, Sampi, què tal? Bona nit. Hola, Manolo, què tal? Com estàs? Molt bé, molt bé. Què, què tal arranca la setmana el Murciélago? Ha estat molt divertit, hem tingut a, a polítics, a Manolo Mata del Levante que Molt de llevar, Manolo Mata Ha, ha començat fortíssim dient que el penal era inxús, que fora de xoc del gol de Fegolí <laughs> Ha vingut eh, també Rubén Ibáñez de, del Partit Popular, sí. també diputat eh, molt, molt xoto Sí i després estava en César Izquierdo per aportar una miqueta de cordura futbolística. De Pau. Correcte. I eh, Vicente Bau, per a tornar a posar una miqueta de locura a la, a la tertúlia. O sigui que, no, bon, està molt divertit. Bon, bon còctel en el dia Home, en, aquesta el dia en fico que sí. Don Jaume Ortigueta, molt bona nit. Moltes noches. Com està vostè? Pues expectant, és una setmana espectacular mm -hmm. de la que van a passar moltes coses, esperen que bones. Se fixeu que el València afronta una setmana semblant a la de l'anterior paro de Lliga, partit de Champions i partit, uh. i partit de Lliga i després dos setmanes... Doblete. I després, eh, això és, vull Tenim dir... un doblete i... Però a lo bo per a res, si ja. ve, te va donar moltíssima estabilitat, sí. però com, és, com el Celta te toca la cara el dissabte... Bueno, però sí. anem primer a, al primer que Jo en Bèlgica estic segur que el València com a poc no perd. Bueno, però a banda d'això, eh, els objectius més per, del rival en este cas, sinó per, per lo important que és, que tenen que ser en arbre cabuig i en ganes i, i no confiar-se. Uh mhm. -huh. I després ja parlarem del dissabte, primer qui mos ha ficat el partit del dissabte i segon ja... Però uno... això són coses Tebas. l'últim damnificat d'esta història, i no li sol tocar, però a voltes Tebas s'equivoca, és el Madrid. El Madrid també va jugar dimecres... No, no, sí, està clar. I després dissabte, per cert, senyor Tebas, ha tret vostè la jornada 14 de Lliga. Gràcies, està molt bé. Però, però <laughs> aquells que tenim família, i que l'equip al que cobrim juga el 31 de desembre, vostè ja sap on va passar la, la nit de cada, jo, eh, de cada any. Jo encara no ho sé, perquè estic pendent de l'horari que li fica vostè al Villarreal València. Vull dir, estaria molt bé que ja que vostè es va fotre tots els periodistes esportius i a molta gent, perquè el 31, que ningú oblide, igual que el 30, són dies laborables, que no equipare això al Boxing Day, que el Boxing Day se juga a Nadals, precisament per aprofitar els dies festius i que la família vaig al futbol, ja que vostè està en aquesta història de ficar-nos la jornada del 30 i el 31, home, no estaria de més que avançar els horaris quant abans millor. Sí, quant tant. Jo penso que... Perquè que hi ha que gent que, que està pendent. Tindrà que fer-ho, m'imagino serà història. Bueno, pues, eh, dit tot això, en efecte... El paró, estem parlant del paró. Estem parlant del, del paró i, en efecte, el València eh, torna a, a, a, a eh, encaminar-se una setmana de paró. De moment, les que han vingut, han vingut malament. Vull dir, sempre que hi ha hagut paró, abans el València no ha guanyat. I se fa molt llarg, el paró. Mm. Seria interessant, eh, evidentment, eh, guanyar, però més que eh, per la classificació, pels punts, perquè ara mateix no és que el València li sobre en punt ni molt menys, però en molt poquet porta molts punts, baix el meu punt de vista perquè tu veus la sí. classificació i dius però la sensació que a l'equip de lo que ha jugat a futbol pues estàs ahí el grup de dalt no? l'any no? passat, dic l'any passat, però la setmana passada varen parlar de que des de que la classificació pareixia catastròfica a nivell pràctic analitzàvem qui eren els que tu verdament tenies davant en tot el respecte al Celta i no estava distant de poder aconseguir la quarta. Mm -hmm. Per tant, és un problema de reacció. Però, realment, eh, en, altres, en altres temporades ja estaríem aparcats en doble fila, però este any, com van i com van els rivals, salvo el Villarreal, perquè està, i el Celta, que són per distinguir los i felicitar-los, jo crec que d'alguna manera les opcions el València les té totes obertes i lògicament té que canviar, això per descomptat. Mm, vos repetís la pregunta que estic fent el dia d'avui en el Twitter i que lògicament va ser un dels temes dels quals anem a parlar esta nit eh, eh, la tornada de Negredo a les convocatòries en el València Club de Futbol la pregunta que estem fent esta nit és eh, s'ha acabat el cas Negredo o és un intent per part de l'uno de rebaixar tensió sí que sabem que Negredo va a la llista de 20 però que hi haurà que fer dos eh, descarts per al partit contra el, contra el Gent, contra el Gante però abans d'entrar en eixa història que és la de dimecres, que és la del partit de la Champions, que va ser el següent compromís del València, lògicament tenim que acabar de rematar els secos que encara ens queden sí, del, sí, sí. del derbi. Crec que tots coincidim que resultat voltat per als mèrits que va contraure el València Club de Futbol sí. i que més enllà dels tres punts que eren mega necessaris per al València, més enllà dels de números que no són del tot roïns, cinc dels últims set partits eh, s'han guanyat en victòria, el problema és la sensació que deixa l'equip futbolísticament. Per a mi no se diferís massa el partit que va fer el València contra Atlético de Madrid al que va fer fins a l'1-0 contra el Llevant Esportiva, la diferència del rival que tenia davant. I dos, també es deixa el derbi, lògicament, ja de manera oberta, la fractura social. Bueno, d'alguna manera és clar que veníem d'uns problemes de que en el Llevant pues, no se van resoldre. Sí que es van donar compte de que va ser un resultat injust en general, i bueno, va haver dos, dos partits, en la primera part molt a favor del Llevant, en molt mala sort per el Llevant, i després en la segona part pues, eh, les coses pense que canviaren a favor del València uh mhm. -huh. i tingué clar els moments decisius en quant a que el penal, que jo penso que és penal, però d'ahir aquest del Piten és una altra cosa, uh mhm. -huh. eh? i després n'hi ha una, una erra de, de Juan Fran i la veritat és que és una ra que, és, que eh, resol molt, molt fàcilment una situació que està <laughs> més difícil, no? I és així en el futbol. A vegades el futbol tu fas el mateix que el contrari i quan veus el resultat penses que, que el que has vist no és així, i sin embargo el que vas veure en el camp és el que vas veure a punts no haguerem, pense que no haguera guanyat ningú, haguerem empatat, uh -huh. se'n va el resultat, al final, com dia jo, te quedes d'ahir una setmana o dos, te quedes en el 3-0 i l'any que ve quan vingués, no, si l'any passat va ser fàcil, no, de fàcil res, i d'ací felicite el llevant perquè la reacció ha molt bona, sense sort, i esperem pues, que, lògicament, d'aquest canvi li servís cap a que l'any que ve tinguem el derbi de nou i a la pelea i a guanyar-li, si podem, i si no, pues, a disputar-li el partit. S'ha incorporat a la tertúlia ja el director de Superdeporte, Julián Montoro. La Julián, que tal? Bona nit. Hola, bona nit. Com estàs? Bé, bé, molt bé. Expectants davant la setmana que tenim abans del paró. Sí. Alta voltant doble partit. Sí, sí, sí, clar, ¿Qué Què tal? I, I moltes coses. I moltes coses. I motos, i, i, i Rossi... És es que us iba a añadir... Semana calenteta, calenteta. València... És a veure qui viu el circuit, que igual té que anar en, en Coraça o algo, perquè el circuit sembla sí, sí. que va veure tot. Van a patades. Sí, van a patades, en efecte. Eh, la primera pregunta que estem fent avui és, eh, lògicament, rematar els secos que ens queden del, del derbi de dissabte. Eh, estem parlant de que la part esportiva marca eh, que el València va... Eh, acabant obtenint un resultat, va acabar obtenint un resultat millor del que els seus mèrits varen reflectir sobre el terreny de joc i també la part extrafutbolística, la part social, marca ja una fractura i un divorç definitiu entre la graderia i l'entrenador, per si hi havia algun dubte, però guanyant 3-0 també la graderia va irrompre en els crits de, de Nuno Betella. De la part esportiva te crida alguna l'atenció, Julián? Sí, que, que guanyes un partit 3-0, però realment no, no veus eh, ningú signe que, que te diga coses, no? que te diga algo més, no? Si, eh, si, estem, si estem en un camí o en altre... O en, si hem millorat, cap, si hem empitjorat, o en cap camí. si n'hi ha un camí marcat... Jo crec que, que els dos partits mm. d'esta setmana mm. sí que, sí que ens van a dir, crec que, més coses, eh? Uh mm-hmm. -huh. eh de la part social, senyor, que els senyors crec que estàvem parlant, eh, ens deixa ja clarament una fractura, Vicent, eh, entre la graderia i l'entrenador jo tinc eh, la percepció de que hauria de canviar de la nit al dia el joc del València per a que la cosa començara a ser mínimament reconduïble jo tinc la percepció de que l'assunt ja entra en el terreny de lo irreconduïble no te vaig a dir en un 100% però que el percentatge ja és molt alt i ja me consta, com és normal que en les altres esferes comencen a mm, vislumbrar que tenen un problema d'entitat amb el tema de la graderia i l'entrenador. Sí, perquè l'altre dia jo crec que és síntoma també de maduresa. O sigui, fins ara moltes vegades, eh, evidentment, parlar en, eh, criticar a l'afició està, està molt mal vist, perquè és sobirana i té el dret... Però sí que és de veres que moltes vegades els cantis d'estos de contra l'entrenador afloren en un mal partit, quan te ve un rival menut i te guanya, o, o entropeses quan tens un objectiu a l'abast i, no la, i no arribes. Però l'altre dia, el càntic final, amb un 3 a 0 final, denota jo crec una maduresa de l'afició dient, senyors, eh, hem guanyat el llevant 3-0 però el que hem vist eh, no ens convenç, senyor Nuno i ese càntic inicial i la presentació que per a mi no era significatiu perquè en aquell moment per a mi no era significatiu s'aixecava que este s'havia carregat a Rufete anar a salvo i tal però ara ja sí que és per un, un problema greu que és un problema de futbol o sigui que és que l'equip ha empitjorat i tot el que feia bé ja no ho fa i, i per tant jo crec que sí que és preocupant evidentment i enllaçant encara que és una pregunta que, que la que planteixes la que planteixes en el Twitter no? Uh mhm. -huh. enllaçant amb el cas Negredo per a mi és evident que el gest d'avui en Negredo i de Pol que simplement serà un gest i jo crec que possiblement se queda en la grada però sí que veig que és una miqueta de mm, mm suavitzar el tema. Eh, jo crec que jo vaig dir el, en el dia de en el dia d'ahir eh, me vaig, a més en tota la intenció me vaig eh, tornar a repassar tota la roda de premsa me ficava els dents, llargs, els dents llargs eh, Julián com va dir jo vas a passar la roda de premsa pues, home, jo tan, tan lluny no me n'anir <laughs> no, però És, no, és cert que és un exercici que a lo millor tindrien que fer més periodistes me la vaig anotar per això eh, eh, sí que me la vaig eh, ressentir i rebore sobretot eh, perquè en, en la cabina estàs a moltes coses, has a veure la connexió, a mirar el temps, si te arriba la publi i Eh, jo la vaig rebore ahir tota la roda de premsa de Nuno vull que se mantenga el meu postulat no crec que Nuno s'arrepentisca de res perquè té el caràcter que té per a bé per a mal és aquest tipus d'entrenador però sí que crec sí que vaig veure afectat Nuno eh, per als xulits al respecte de que comença a ser conscient del problema que té davant jo crec que ell ni el pitjor dels seus vull dir, jo sempre he dit aquest estiu ell ha mesurat molt mal la imposició del seu poder és una evidència però jo crec que tot i això ell que l'any passat se va veure guanyador eh, corejant moltes voltes per l'afició quan acaben els partits i sí, aplaudir jo crec que ell mai eh, arribar a sospitar que tot aquest estiu més lògicament el futbolístic hagin creat un ambient en la graderia tan hostil per a ell com el que té jo crec que ell després de guanyar 3-0 mirant com va cantar Mestalla crec que va ser conscient per primera volta el dissabte de la magnitud del problema que entre altres ella ha creat, perquè així que ni quan eh, el dijous li diu a Pau Fuster en l'entrevista Levante, el monstruo que han creado no, no, no, que han creado no, senyor Nuno el monstruo de Frankenstein lo creó Frankenstein el monstruo de Nuno la creó Nuno i a partir d'ahí eh, podem entrar en moltes més coses, però sí que és cert que jo per primera volta el dissabte el vaig veure i li vaig veure qui semblant començava a ser conscient per primera volta de que este no és un problema que se va a callar en dos partits Però jo crec, i que té difícil solució. Manolo, que per a mi l'afició la, sempre és la més sàvia i el que va certa sempre. Jo crec que este partit, donar les circumstàncies, els fets i el resultat final, eh, l'afició, en un moment quan s'acaba, uh mhm. -huh. eh, en aquest moment eh, li pega, en, en paraules molt, molt planes, li pega un quart xot en uno dient sí, has guanyat 3 0 i tot, però no estem contents en el futbol, i així i tot en Camus en deus una i sé que això t'inspira de què dir, per almenys el que jo pensé, que n'hi ha dos partits molt importants, crec que l'afició se va entregar a ells perquè per a mi són, a banda són fora i tot, però per això dic que són importants. I crec que en un el públic li va donar en una setmana complicada una oportunitat, això és el que crec jo, després faig el ridícul. Uh mhm. -huh. Per una raó, perquè no no pense que s'ha, com diuen en, en el tema jurídic, s'ha aplanat o s'ha allanat i pense que està donat un pas de dir eh, que jo penso que m'ha equivocat perquè no, no és normal que aquesta reacció tan forta algo mal estic fent i per a mi és la lectura que jo faig d'un partit que ja dit que el resultat és important per els tres punts, però injust en quant a, al resultat final. Ara li ho pregunto a Julián i a Vicent, ja m'ha donat Jaume Ortiz la seva opinió, ens queda presentir l'opinió del director de Superdeporte, de Julián Montoro i del presentador del Murciela con Levante televisió de Vicent Sempere. Eh, si l'uno finalment el dissabte ja va ser, com sempre, primera volta, d'una manera, jo crec que de facto, en els seus propis camps, del problema que té davant. Me consta que Meriton ja és conscient d'aquest problema i que comença a estar prou intranquil·la. 12 i 17, quasi 18, una pausa i tornem a a Esports 97 nit, en la 97.7 Ràdio fins a la 1 de la matinada. Sí, sí. Teletaxi 96 357 1313. Reserva tu taxi también en teletaxivalencia.com o desde tu smartphone con la app Taxi Click. Descárgatela ya desde el Play Store. Teletaxi 96 357 1313. Tu taxi. Si te gusta moverte, prepárate para la diversión. Conduce un Toyota Yaris y además ahora, gracias a Paper Drive, llévatelo totalmente equipado desde 9.940 euros. Infórmate de las condiciones en toyota.es o en tu centro oficial Toyota. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial en Avenida Tres Cruces y Pista de Silla. También en Polígono Industrial Fuente del Jarro, Paterna. Toyota, Valencia. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Pelarte. Un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas del arte. Tu snack de horno su concesionario Peyote en Torrentisilla cuenta con más de 12.500 metros cuadrados con todos los servicios para que usted se encuentre más que satisfecho. Satisferto. Berto, patrocinador de los goles del Valencia Club de Fútbol en la 97.7 Radio. Ferto, su concesionario Peyote en Torrent y Silla. a los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Y tronco, ¿qué haces el martes? El martes toca Eurocup. Me apunto, tío. Me apunto, tío. Martes 3 de noviembre a las 8 y media, nuevo duelo de la Eurocup en La Fonteta. Valencia Basket, Humana Reyer Venecia. Venta de entradas desde 10 euros en oficinas, puntos de venta oficiales y en valenciabasket.com. Patrocina Puleva. Valencia Basket, ven y siente la cultura del esfuerzo. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. 12 i 20. La pregunta que estem fent com a conseqüència del divorç, de la clara fractura social que deixa el derbi de dissabte en Mestalla entre el València i el Llevant en quant a la graderia i l'entrenador, estem començant a preguntar si Nuno el dissabte va ser per primera volta eh, conscient de la magnitud del problema que té davant i s'havia quedat Julià <laughs> que estava com, estava com Usain Bolt en l'eixida dels 100 metres esperant la pistola per aixir pues ale, jo és que voldria canviar la pel·lícula eh, canvia jo... el que vulguis esta tertúlia és oberta jo crec que el problema de Nuno no és la gent eh, Nuno jo crec que era suficientment fort per a aguantar que, bueno, eh, el tema de l'estiu, el tema de Salvo, el tema de Rufete, el tema de tal, jo crec que ell tenia força i, res, i, i, i recolzament més que suficient per a anar endavant en això. El problema en uno no és la gent, el problema en uno és que l'equip no va. I ell, jo no sé si s'ha donat compte de que la gent li xiula igual. Clar que s'ha donat compte, però el que s'està donant compte és que l'equip no va. I si l'equip no va, això és impossible pegar-li la volta impossible i si com dius Manolo des de dalt eh, n'hi ha dubtes n'hi ha tal no és tampoc n'hi ha preocupació no, no, no és per la gent és perquè l'equip no va i perquè, ha, i perquè si no. l'equip no va però si l'equip no va però... és impossible no, arreglar sí, això però, deixa'm acabar si l'equip no va però tens un clima no tan crispat eh, preocupa menys. Però si damunt que l'equip no va, el clima és el que és. El clima és el que és, però si l'equip xua bé, uh mhm. -huh. fa gols i guanya partits, el clima se calma. El problema és que no i, i, i, i no i, i, i al final el, el, el poder el poder l'exercici del poder reflectís com eres tu en realitat uh mhm. -huh i si les coses han, han arribat... Ah, això és una teoria així, meua, sempre. Eh, si eh, les coses han arribat així, eh, és perquè les coses no s'han fet. El poder eh, no està. transforma les persones, simplement les deixa noetes. Jo és una teoria que mantens durant tota la vida. I enllaçant les dues teories, jo crec que en uno, eh, dissabte, se n'adona també... Primera, se n'adona que és que 40.000 persones estan cantant en contra d'ell. Ja no són 3.000, ni 4.000, ni 2.000. Per què? Perquè està jugant mal l'equip. I és quan a lo millor se n'adona i diu, hòstia, és que estem jugant mal. Perquè ell, quan L'altre dia diuen en les entrevistes famoses de, de, de Levante i de províncies i tal, lo de que l'autocrítica ell la, eh, no és molt autocrític públicament, ve a dir perquè és, eh, la plantilla és molt jove i pot afectar-li als xiquets de la plantilla si ell pega palos en roda de premsa, perquè vinga a dir això, que, que no pega més palos o, o no raja de, del seu propi equip perquè la gent és molt jove jo no, Isa no, sí, ni, sí. La comp, no la compre bueno, però bueno és... no, però és que aquest discurs és tan fàcilment desmontable com la gent, el, tens un equip jove perquè el que has fitxat tu este estiu són tot eh, jovenets o el que has admitit o, però, lo que has, o lo que has o en lo que has tragat però a, a, a igual, que, igual me dona de, deixar fora de la lista de Pol perquè és a mi de Negredo ahí no importa si el jugador és jove i com ho pot encaixar i si tal ahí eh, no importa Ara parlarem d'Ixos 2. Ara parlarem d'Ixos 2. Quina teoria tenim cadascú de, de, de, què va fer en Ixos 2 en Gante. Però jo deia que possiblement durant el partit, Manolo, Ixos caretos de Nuno que eh, incluso el canti de Negredo Negredo, que yo eh, eh, evidentment relacionaria al de Nuno Betellà, o sigui... Sí, és una manera de dir pols... és, és, és, anem a fotre a Nuno. Ara, espera, fotre l'entrenador, no? Pues possiblement ell recapacite i diga, hòstia, és que estem jugant mal al futbol. O sigui, és que eh, està justificat el que m'està passant perquè és que estem jugant mal al futbol, perquè jo crec que ell té un, un, un velo no? Que, que no se n'adona de lo mal que està fent el València, per exemple, en el Calderón, que l'altre dia vingué Miguel Pérez, que ha sigut futbolista, i deia, jo no havia visto tan mal al València eh, en mucho tiempo. I és de veres, o sigui, aquest partit eh, eh, deixar eh, símptomes de, per, per estar molt preocupats. I el llevant va ser una prolongació, almenys 60 minuts del partit. Entonces, a lo millor uno va ser conscient ese dia del problema greu que té de futbol i, per, en conseqüència, socialment. Eh, socialment. Però jo, bueno, no, en el fondo, eh, parlant de futbol purament, jo crec que el València té un problema que damunt eh, té el hàndicap de que l'afició no apoya molt la titularitat de, de Parejo i desgraciadament el València sense necessita Parejo, Parejo avui, és un equip i sense Parejo és un altre i més allà damunt hi ha una cosa que és André Pérez de que si està Parejo és doble jugador i no vull marcar línies uh mhm. -huh. i si està ell i, intenta intenta agarrar... Ha fet una mescla d'Andreu Gómez i Enzo Pérez o sigui, <laughs> és un fenomen bueno, exacte, però ell intenta o li manen, eh, o li manen que organitza l'equip i a cada un té unes qualitats i entonces eh, baixa molt i l'altre baixa molt i al final jo no, ja dic, eh, eh discutis algo que l'afició molta gent tampoc dic que generalitza, però està molt pendent de lo que fa Parejo, fallos de Parejo i a mi crec que afortunadament el Barnisset té un gran xor i és molt important perquè quan no està ell pues, si n'hi ha un hàndicap, algo passa Sí, jo estic absolutament d'acord dels xulis de Parejo, jo sempre eh, jo el que no vaig a fer és canviar la meva manera de pensar perquè eh, ara no penso en el que jo vull, vull dir jo he donat una informació sobre el cas Negredo que la mantinc, perquè eh, d'on m'arriba la font és mega fiable i estarà mai m'ha fallat eh, sé que és una informació que va en contra de la majoria, però si crec que en ella tinc que mantindre-la <clears throat> intente ser consecuente en la mejor manera de raonar y de pensar. Si yo he dicho toda la vida que el público es sobirà per a en encara que a mí no me de Lo que va a pasar el dissabte, <clears throat> no vas a cambiar, no vas a decir no, que el público es que me estalles. No, me como comes. Yo sí que pensé que eh, saber y la chulada parejo Es entre tres cosas también Porque saben que es un dos en uno uno i dur braços. Crec, crec... És el mateix que Negredo, és el mateix. Parejo no és, no és futbolísticament, és perquè és el capità de Nuno. Claro. I, i, I tot el que siga de Nuno, pues passa per allí. És així, és així. Per a mi Parejo és un símbol de Nuno, mhm. eh, du el braçalet i damunt és un jugador que per la seva actitud no, sobre el camp, però perquè ell és aixina, ves que damunt els xiulis a Parejo i la pelen. O sigui, vull dir, si n'hi ha un futbolista que li poden xiular és a Parejo, perquè sí. jo crec que li entra per una orella i li espera l'altra. És eh, ideal per això. Ell, en efecte, en l'entrevista que ens donarà en setembre va dir eh, és que per molt que me xulen jo no vaig a canviar la manera de I és més, va dir una frase molt arriscada, però és que és aixina, em va dir jo sóc conscient que a voltes jo tinc la pilota i jo no veig el perill, el rumrum que se senta en la grada, jo no el percibo. Vull dir, jo no percep el perill on el percebís la graderia i això és una manera de jugar que posa molt nerviós vull dir, la, i perdó perquè no sol dir això però, però, però és que bueno, la, la xorrada deixa de és que Parejo no corre si uno mira després els, els, números és, mira és, el els dos, tres jugadors que més corren del València per partit que no és un jugador ràpid, pues no. Però històrica, pues no. històricament Manolo, els jugadors que han sigut tècnicament i puc comparar un jugador per exemple, com Fernando per també per la tècnica que tenia han sigut criticats sempre perquè la sí. gent vol que duen un ritme que no va en la seva tècnica perquè no tenen que la correr. La gent des del futbolista de sang... A, me, sí, a no, no, no. arriba el futbolista no, no, de sang... I que corre, no, de la banda de sang que correga, uh -huh. perga el valor i tropes en la valla. Uh -huh. I estos jugadors, clar, això no ho fan perquè diuen no arribe, no corre, m'ahorre un tros... Uh -huh i la valla se queda sencera. Per tant, aquest tema és aixina, Xina i ho anem a tindre eternament, però què és la gran idea de, de Parejo? Pues té la grandesa és que ell sempre intenta fer-lo millar i cada que falle, torna a intentar-ho, i això és molt important per un equip. Mm -hmm. Independentment que sigui l'home de, de Nuno no o sigui. Jo sempre, a millor sóc parcial, però crec que, que és un jugador que no, no cap eh, dubte de que té que ser titular, perquè damunt no n'hi ha ningú que pugui suplir. Ell està perjudicant ser el capità. Sí, però... perquè no, no va en el seu caràcter. Jo crec que més que el, el dur el braçalet, jo crec que és el que li està perjudicant fonamentalment és el que sí. deia eh, Julián és el capità de 1. sí, sí, sí i, i, i, perfe i perfectament és un jugador que jo crec que tampoc necessita ser el capità per sentir-se important ni res, o sigui, no, que a lo millor elecció és errònia, a lo millor, possiblement sí. a lo millor le dones el braçalet a Javi Fuego la gent estaria més contenta Probablement. No, no, i Parejo estaria alliberat de xiulits. I damunt segurament ixa feina de capital la faria millor i no té res que veure en, en la qualitat del futbolista ni, la, ni el treball del futbolista en el camp. Però, però eh, el, eixa falta de caràcter que li aixaquem no dic que se li aixaquem, que li aixaquem perquè també li aixaquem, mira que jo sóc parejista perquè el Dani no la té, Dani no té aquest caràcter crec que és un mal endèmic, endèmic perdó, del València contra el futbol d'enguany vull dir, Parejo no estava en el camp hi ha una jugada en l'últim minut de la primera part on cau en l'àrea Enzo Pérez i se'n va Juan Franco com una fona a provocar-lo a veure si li claro. provoca la segona groga i ahí ja pues digue... fins que, fins que, fins que no arribar el 6 del Levanta a envoltar Enzo Pérez no anà ni uno del València a protegir-lo i, sin embargo, al revés sí que hauria sigut segur. O sea, segur, Enzo, no tingues dubte. Enzo, per el seu caràcter, seria el primer que hauria arribat. Això clar, I per això té també a vegades tanta quantitat de targetes. Vull dir que el caràcter a vegades en demasia és mal i quan la gent pensa que és que no té la reacció que es volen, també és mal. Vull dir, pensa que és un mal endèmic que jo li veig a València, que li, en aquestes situacions li falta eh, moltíssimes tables, vull dir, eh, li falta molt d'ofici. el otro día Juan Fran estigue a punto de provocar la segunda groga de Enzo Pérez... es que va a agarrar ideal y Juan Fran hemos listo. ya ha jugat molts anys. Tornada, ja té milifeta y no veus en el Valencia y no se le sacar a Parejo porque Parejo precisamente en ese momento no estaba solo. Y estigué a punto de, de que eh? en la tele, En esa jugada cree que Enzo Pérez le digo a Juanfran, vos quién sos. En efecto, vos quién sos. en esa jugada, ¿no? Pues sí, sí, sí, Si yo le había podido <laughs> cogerle el libro de la historia del fútbol y desde qué siglo empecé. Repásalo. Sí, això també està clar. Però això no consta dins del campi, no. Sí. El que passa que antes vosaltres heu dit algo que per a mi uh mhm. -huh. és per a, per a opinar, que és el tema de, de Negredo. Jo crec que Negredo el dissabte passa algo molt important, eh, que és lo següent. Me dices que sí. anem a la pausa, perquè justament no, després de la pausa... No vaig a fer el que vaig a dir, que te... Va, vinga, deixa-lo, tira-la, tira-la i se n'anem a la pausa. No, jo, que jo crec que ells donar compte també al final de que el que no va fer és un héroe, un héroe uh mhm. -huh. d'un jugador que d'alguna manera té apartat, entonces eh, trata de ser un poquet... Poquet neutral, que anem a, a reconduir la cosa i a veure, i com ho dia aquell, vamos a portarnos bien entre nosotros. 12 i 31, anem a fer una pausa per a la Publi, tema Negredo i moltes més coses en tornada de la pausa. Així, a Esports, no l'altre sentit, entre altres, el Twitter. Vos repetim la pregunta que estem fent durant tota la jornada d'avui, que esteu responent. S'ha acabat el cas Negredo o és un intent per part de Nuno de rebaixar la tensió? 12 i 31, en tornada de la pausa, el Twitter i a tot això que ens ha fet Jaume Ortí ens diran més coses segur Julián Montoro i Vicenç Pérez fins a l'hora de la matinada, així a Esports 97 nit en la 97.7 Ràdio Ocasión, tu concesionario low cost ja està en València. abrimos las puertas de los más de 4.000 metros cuadrados de exposición, donde encontrarás la mayor oferta de vehículos seminuevos. Kilómetro 1, vehículos de gerencia y premium, servicio de taller Proa Service, vehículos 100% garantizados con la tranquilidad que te ofrece Proa Group. Acércate a conocernos en pista de silla 44, dirección Alicante salida 10, Masanasa, o consulta nuestro amplio stock en nuestra web www.proaocasión.com. Pro Ocasión, la marca líder en vehículos de ocasión. Teletaxi 96 357 1313. Reserva tu taxi también en teletaxivalencia.com o desde tu smartphone con la app TaxiClick. Descárgatela ya desde el Play Store. Teletaxi 96 357 1313. Tu taxi. Si te gusta moverte, prepárate para la diversión. Conduce un Toyota Yaris y además ahora, gracias a Paper Drive, llévatelo totalmente equipado desde 9.940 euros. Infórmate de las condiciones en toyota.es o en tu centro oficial Toyota. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial en Avenida Tres Cruces y Pista de Silla. También en Polígono Industrial Fuente del Jarro, Paterna. Toyota, Valencia. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Pelarte. Un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas del arte. Tu snack de horno. La Champions passa per Bèlgica en la 97.7 Ràdio. Dimecres rodarà el Baló de les Estreles i ho farà en valencià i en esta sintonia. Una victòria en calxa belga et deixa molt a prop dels vuitens de final. Des de les 20 hores et contem el Gent-València. A més, si vols viure la retransmissió des de més a prop, vine a vore'ns a València on the Rocks, en passeig de l'Albereda 45, perquè tot l'equip d'Esports de la 97.7 Ràdio estarà retransmetent este partit des d'allí. Ningú et conta el futbol com Manolo Montal i Salva Folgado. I este dimecres els tindràs en On the Rocks València. Recorda, Gent València. Esports 97 el partit. El teu equip, la teua ràdio. Patrocinen Ferto i Productos Belarte. Col·laboren Proa Ocasión, Tasco, Fotopro, Toyota València i Teletaxi. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. Sí. Dochi 34. Bueno, pues, eh, anima la pregunta. Pues la... Recordes, ¿saca acabat el cas Negredo o es un intent per par de uno de rebaixar la tensión. Tobalero Dolar Dio eh, que me... Ojalá que me equivoque, Pero negro De Paul se queden fuera de la convocatoria David amigo Moya Dio En té que fer dos descarts. Seguro que un d'ells és Negredo o De Paul. No tan tancaria tan pronto este tema. Marius Andreas Dio el caso negro se debe acabar ya. Poco problemas tienen uno para Gent y Vigo para meterse en más todavía. Marquitos Bam, Dio esperemos que jueguen los mejores. Negredo con confianza y minutos lo es. Luis López, Dio espero que se haya acabado, pero ojo, tendrá que hacer dos descartes. Para mí es un error dejar fuera a Negredo, Amun. Vicente J. Cervera, yo seguís que la en la megua. Barragán es insustituible, Wiper Defensa y Miscam. El Fonta Diu cree que Negredo sea titular, fía al cuento. me Diu, bueno, bien en pero en cara no está claro quién te como a convocar, no? Va en la lista de expedicionaris pero no en la eh, convocatoria del partido en efecto, ya que distingue eh, distingir, bien bien la eh, Sergio diu, es tan soberbio que pienso que lo volverá a dejar fuera y se, y volverá a equivocar. Necesitamos a Negredo aunque esté en el banquillo. Sergio diu, convocatorias per fotre de Gred, a Negredo y de Paul, en contra de Isalosa, a casa esporta para a el viaje y no jugar, venganza Carlos del y el caso Negredo, Alcácer, Gallá, Parejo, Fuego, todos rindiendo por debajo de sus posibilidades. Eso es lo preocupante. Josep Amat. Encara que descartar dos jugadores abans del partido, que será negro De Pol seguramente. Nuno ya. Diu Davis y eh, Piatti que fue renovar y acomodarse. De todas formas, la seguridad que dado también. es un hueco muy grande. José Manuel Gallar, Diu, Piatti, Enzo, Bezo, Gómez, todos están, todos están por debajo de su rendimiento respecto de la pasada temporada. Jesús F. López, Nuno es más falso que un billete de 6 euros. Salvador Fernando Diu 1 llega tarde, ya todos lo conocemos y a la mínima volverá a sacar su soberbia. El descarte en Gante será Negredo y De Paul. Boet diu Nuno ha a un pas pero pero todo todo, Tres de Meriton han comenzado. No en cara, pero acabará jugando, Muchas noches. Dracul diu nadie ha sido tan claro en el tema Negredo como Manolo Montal, y sin embargo los oyentes de Sports 93 siguen apoyando al jugador. <clears throat> Tenemos uno, la libertad suficiente con a ser clars y dos, quan creguem en una informació la defensem a mort ara sí, donem les informacions no som un programa que venim a llevar-li el cap a ningú tu amic oient pots discernir i diferir 200% de la informació que donem no volem adhesions i, fili i, i, i filiacions eh, ideològiques. Si estàs d'acord, gràcies per estar-ho en tot cas, sempre és per escoltar-nos. No tens per què estar d'acord amb el que diguem. Això, si eh, ho altres eh, perseguissin, és un problema d'ells. Nosaltres només donem la informació que tenim. Agustín diu, pensa que Negredo va ser un del descats. Esperem que no lo recapaciti i fiqui Negredo de titular. El cas Negredo pot acabar. Chichi diu, eh, Negredo no ha, no ha hecho nada desde que llegó. O está acabado o fuera de forma. Yo lo dejaba en la grada. 30 millones y 5 goles. Ecat Infinity diu, jo pense que no s'ha acabat. El convoca per calmar l'ambient, no crec que jugue. Som uns cracks amunt. Luis Ibañez, lo de Negredo es una cortina, una cortina de humo, no lo puede ver. Nuno ya no engaña a nadie. Vicent, qué choto eres. Saludos a la redacción. Ferran diu que Rodrigo ha donado eh, mejor rendimiento, Nuno Espíritu Anto diu eh, el problema de Nuno es Nuno. No sabe aceptar la crítica y cambiar el rumbo que él cree correcto. Caetano diu Nuno no tiene idea de cómo resolver el problema. está en Borem si Champions Champions y cacaos. son cacaos L'In tendrá que decidir, y si es más o artículo el artículo de William Montoro en Super. i diu José Apunt Punt Negredo està molt en baixa forma i passat és i pesat, és inadmissible Nuno encerta al deixar-lo fora encara que Nuno no m'agrada gens això és el que opina la gent de l'article d'avui de Julián Super crec que era així com eh, la paciència de Limo, el límite de Lim crec que és d'ella Julián, és possible? Sí. ¿Dónde está el límite del IM? ¿Dónde està el límite de l'IM? Correcte. Uh -huh. eh, a mi m'agrada, jo crec que és una reflexió, podem estar més d'acord o no, però la reflexió crec que estava ben raonada, que és el que jo li demano en un article d'opinió. Sí, perquè al, al final futbol, no? Uh -huh. I, I un equip i, i uns objectius que, que, que tenen que eixir i, i bueno, i és una aposta <clears throat> Nuno és una aposta molt clara i, i, i, i molt evident de, del propietari però uh -huh. això no no és per a tota la vida tampoc, no? En el futbol no n'hi ha res per a tota la vida. Però és, que és, una, és una teoria eh, que la setmana passada jo ja comencé a esgrimir de que, de ah, que, Nuno, ah, de que Nuno te bula i és intocable no, veure, no, tots els magnats de qualsevol equip del món del futbol quan les coses han anat mal per molt propietaris que foren s'han carregat a l'entrenador que uno estarà més protegit que altres no tinc dubte ara a la fi el futbol vull dir Nuno, eh, perdó, l'IM no de, de Saturn ni de Júpiter vull dir si l'entrenador no va o l'equip no va a la fi l'entrenador caurà com cauen tots els entrenadors de tots els equips del món per molt que tinguen un propietari majoritari. Això és una realitat. Les postures són molt importants i postura major ser postura menor. Uh mhm. -huh. Per tant, és molt més important el València, el seu futur i els seus objectius que, lògicament, un entrenador que has dut tu i que t'uneix una amistat. Per tant, jo volguera, com crec que esta setmana els aconteixements van ajudar-li molt a Nuno perquè se produeixi un canvi radical i espere per el València, per ell, perquè el que volem és que les coses vagin a millor. Senyors, tema... El, el que no sabem és a on està el límit de, de l'IM, no? I vuelvo a decir... És, és precisament el, el que jo... no coneguem, no sabem. En guany l'IM va haver diversos partits, en guany també ha somat el morro per Mestalla el dia de... el dia que vinguem a Abdenur, va ser l'última volta que estigui per Mestalla, que després l'equip va jugar contra el Deportivo de la Coruña sí, sí. val ahir encara no llegueren xulis de Nuno Betellà va començar la història el dia del Betis que és la jornada 4 el Depor la, la jornada 2 però clar, el dia folgado és que damunt Peter Tiraló sona bé, té musicalitat vull dir, se pot entrar en la graderia uh mhm. -huh. eh, ja veurem quan tornar l'Imatge a Farmestalla això, això és una de les grans incògnites en teoria hi ha dos partits per a mi marcats eh, un 5 de desembre que sigui la data 5 de desembre que sigui la data que és el del Barça i dos l'últim partit de la primera fase de la Champions on te pots classificar per a vuitens no sé si seran els moments en els quals l'Im puga aparèixer per Mestalla o esperar que se calma una miqueta més la cosa Sí, jo també ho havia pensat que mm. este quan apareixerà evidentment no va vindre el següent partit de casa perquè independentment de que li guanyes al Celta encara està ahí no? el, el resonant en Mestalla l'eco de, del, de l'altre dia però el dia 5 de desembre, quan, quan així l'horari del senyor Tebas... Del... 8 i mitja, dissabte 8 i mitja. 8 i mitja contra el Barça, jo crec que l'any passat, no?, i aquest partit ja, ja aparegué per així... Aparegué, va ser el segon partit després del, del debut que va ser contra l'Elx, i va ser el dia que havien comprat l'equip i apareix uno en, eh, perdó, Limen, Mestalla i el següent partit ja és el dia del Barça en Que, que coincidís per cert en dates perquè últimament totes les temporades ens venen una milonga d'un sorteig <laughs> i, i coincidixen els partits contra els mateixos rivals en mateix els grossos sí té pinta de sí. que coincidixen sí, sí, sí, i damunt mm -hmm. quan el València s'enfronta al Barça el Llevant s'enfronta a l'Espanyol Sempre. Sí. o sea, això, passa, i... això passa històricament. El Depor i, el, el, Depor i el, I el Real Madrid, Madrid, Madrid, Madrid i Llevant. O sigui, sí, sí, sí. I el Real Madrid... Sí, no, això es pot veure, se pot comprar en el calendari, correcte. Real Madrid, Atlètic Madrid també ha passat. I correcte. és que sí, normalment, sí. és que són de la mateixa capital, normalment passa i, i bueno, eh, històricament ho podem traure i veureu que és a Xina però Manolo, per acabar, Palmatoria en Vigo, que espere que no, i espere que sigui l'última vegada que ho mencione, setmana de paro de Lliga, se pot fer molt eh, llarga. L'última va ser eterna. Clar. Eterna. I, i Peter Lima tindrà molt de temps per a, pues per a capilar. partit eh? és molt complicat, eh? El de Vigo no hi ha més que com està el Celta. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, però Oi. també en el futbol, quan un equip sí, està sí. també, també, arriba un moment que les coses no deixen i jo espero que esta setmana agarren les vacacions el, Celta. El València té un, no, jo, bo, un bou important. Ja ho sé. I... Eh, tant dimecres, que és menys, perquè té la cosa molt favorable, com el de dissabte. Eh, però, però eh, fonamentalment, eh, a lo que anàvem, senyors, Negredo, penseu que s'ha acabat el tema, penseu que en uno s'ha donat compte del marró que té damunt i vol rebaixar tensió, eh, penseu que aquest tema s'ha esgotat i ja torna a la normalitat? Jo... Jo havia parlat, ja parleu vosaltres que ja havia eh. Jo crec que Nuno s'ha llevat un pes de damunt en esta decisió, de moment, después de comprovar eh, pues que inclús guanyant els partits el, el públic li, li demana i se alinea en, en el jugador uh -huh. Mm, jo crec que tenia ganes de llevar-se este pes de damunt per, i, <laughs> i bueno i a partir d'ara des d'ara jo mm, crec que lo ideal seria que que deixe de fer política en, en, en això, no? I que, i, que, I que si uno té que estar en la banqueta, en la grada o en el camp, que siga per el partit, per el rival, per, el, per el futbol. Mm. mm. A veure, eh, qui li diu a Nuno si, si, si el dimecres és Negredo i fa el gol de Mónaco altra vegada i, i, i fica el València en octaus de final a falta de dos partits mm, o sigui que no crec que s'ha acabat perquè bueno, eh, n'hi ha la història té dos parts hasta avui i espere que a partir d'avui perquè mm, eh, el chuador, y en este caso es dos, es dos chuadores, algo tendrán que decir también, ¿no? Algo, eh, a partir de ahora son ellos también, no? Tendrán que donar algo más de lo que han donat fins ahora también, no? Per, mi, per a mi, si els dos se queden en la grada de l'estadi del Gent, uh mhm. -huh. per mi és una provocació. Sí, no, se van, no se van a quedar. Se han portat com el que se no. el gosset a parejar-lo mm. i, i després el gosset... No. O per a que no se quede així descansant. Per, per, això, te dic que, que, per això te dic que, sí. que, que la política que s'acabe. Clar, entonces, jo, jo crec que és el primer pas de, com per a no fer-ho tan radical de grada titular, pues, eh, possiblement un dels dos, jo crec que Negredo pues, podria quedar-se de, fora de la convocatòria, Vigo convocat i paró de Lliga i tal, suavitzar el tema i, i ja començar a entrar en el següent partit de Lliga. Jo crec que va fer una transició i sina sua un 1 perquè, com comentava Julen, s'ha donat compte de que l'afició està encombrant un futbolista que damunt és que no és un futbolista que jo crec que mereix i s'ha ovació de l'altre dia de Mestalla, perquè és que no està portant, no està rendint al nivell que se li pressuposa, pressuposa a Negredo. O sigui que... Però és més que no està ni acostant-se al nivell que, va, que, que se li pressuposa. És una ovació, més que una ovació, és un càstig a l'entrenador. És un càstig a l'entrenador. La persona de, del jugador que hi ha d'una apartat. O sigui. Així és. Però també, eh, comença, eh, jo també eh, dic lo de Julián, eh? Comença també, si comencen a tindre minuts, eh, van a tindre que demostrar que l'uno no estava equivocat. Perquè com torni a eixir, per molt mal que jugui l'equip, però quan torni a eixir Negredo als terres de joc i tinga el rendiment que he tingut fins ara, que per a mi és un dels pitjors rendiments que jo recorde ratio qualitat-preu en un futbolista, eh, la, la grada jo crec que també li va recordar, eh? Segur, segur. Està clar, però tot això ve d'un partit que, que ha fet molt de mal, que va ser el Bilbao. El de Bilbao. I, ahir s'han passat moltes factures. I ara hagut reunions en, en un puesto prou lluny d'escassa i a partir d'ahir pues, han pres unes decisions que segurament seran consensuades de determinades persones de mal de pes 12 i 46 eh, avui ho explicava Superdeport en un article en la seva web que té que fer la València per estar classificat per a vuitens en tornar-vos, ho expliquem en l'article està, si ara en la Puli voleu pegar el nou lleta a la web de Super, ahir ho, ho fica claríssimament però vamos, està ben explicat per, ho fan senzill en tornar de pausa ho parlem i parlem de lo que pot ser el València dimecres. Atenció perquè els belgues de moment tenen la possibilitat de tindre fins a 5 baixes, 3 d'ells futbolistes que jugaren com a titulars en Mestalla 12 i 47. Eh, una pausa i vos contem tot això. Desierto, del latín desertus, despoblado, solo, inhabitado. Pero no por mucho tiempo. Ven a tu servicio oficial Peugeot, realiza el mantenimiento de tu Peugeot por solo 149 euros y participa en el sorteo para asistir al Rally Dakar 2016 con el Team Peugeot Total. Servicio postventa Peugeot. Juntos llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Teletaxi 96 357 1313. Reserva tu taxi también en teletaxivalencia.com o desde tu smartphone con la app Taxi Click. Descárgatela ya desde el Play Store. Teletaxi 96 357 1313. Tu taxi. ¿Quieres ver en directo a los mejores cortadores de jamón ibérico? No te pierdas el segundo concurso de cortadores de jamón ibérico Ciudad de Valencia que tendrá lugar el sábado 14 de noviembre a las 18 horas en la plaza interior del centro comercial. Organizado por Castro y González con el patrocinio de Nuevo Centro y la colaboración de Diniva, Jamones Juan Gargallo, la Asociación Nacional de Cortadores de Jamón y el Corte Inglés. Medios oficiales, Levante, Levante Televisión y la 97.7 Radio sorteo de un jamón ibérico entre todos los asistentes. Segundo concurso de cortadores de jamón ibérico Ciudad de Valencia. Sábado 14 de noviembre a las 18 horas en la plaza interior del centro comercial. ¡Te esperamos! De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Belarte. Un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas arte. tu snack de horno. Teletaxi 96 357 1313. Reserva tu taxi también en teletaxivalencia.com o desde tu smartphone con la app TaxiClick. Descárgatela ya desde el Play Store. Teletaxi 96 357 1313. Tu taxi. Y tronco, ¿qué haces el martes? El martes toca Eurocup. Me apunto, tío. Me apunto, tío. Martes 3 de noviembre a las 8 y media, nuevo duelo de la Eurocup en La Fonteta. Valencia Basket, Humana Reyer Venecia. Venta de entradas desde 10 euros en oficinas, puntos de venta oficiales y en valenciabasket.com. Patrocina Puleva. Valencia Basket, ven y siente la cultura del esfuerzo. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. 12.49, ho explicava un avui molt fàcil esta vesprada a la web de, de Super. Si la València guanya en Bèlgica el dimecres, i a més a més, el Olimpí de Lió no li guanya al Zenit, el València està matemàticament en els vuitens de final de la Lliga de Campions a falta de dos jornades. Que és molt factible, eh? Que és molt factible. havent perdut el primer partit, ojo al tema, i damunt encara per decidir si pot ser primer o segon eh, hauré de decidir a Sant Petersburg que tampoc va ser fàcil la història no, que has de guanyar però, però, per, eh, per dos gols o treure si més punts que per objectius, el més important és que se classifique mm. i a partir d'ahir podria tindre l'oportunitat d'alguna manera espectacular com començar l'equip de tindre l'opció que dependria d'ell també de ser primer, per tant això és molt bonic, però primer... Avui ja hem volgut complits. viatjar a Bèlgica. Eh, ahir tenim un company eh, eh, que parla molt bé el castellà i, i eh, ja parlàvem en ell en nada. És eh, Michael Van Damme, del, del eh, Head Newblad. I eh, jo li preguntava, escolta, eh, les contes sí, si la València guanya i el Lío no, eh, i el, i el, eh, Zenit. no guanya el Zenit, el València està en vuitens. Se pren allò com una final per al, per al Gent? No, no, es que nosotros lo que volvemos es Europa League. Queremos un punto y, que el Zenit venga ya clasificado y, poder ganar. Conforme en un punto, en efecto, y que el Zenit venga ya clasificado pero, para mañana en la última jornada. Pero también puedo cambiar lo que te digo, que se puede jugar el primer y cambiaría la historia. Se puede donar que en el último partido como se tres, se el primer puesto. Correcto. Pero para hecho. te la, no sembla, El ambiente que tenemos, mes en Valencia de que puede ser un partido definitivo, la sí. en Bèlgica no tenen per a res, no, no sé si això és bo, perquè l'equip jugarà més sol, o és roïn perquè no tindrà la, la tensió competitiva eh, que potser sí pot tindre el València d'aulorar eh, l'objectiu que ja el pot tindre ahir a la base de la Tenim segona. Tenim un avantatge que és que el gent quan ens va veure o va provar eh, se d'alguna manera pensar o ha arribat a pensar de que el València és pitjor de lo que va ser. Uh -huh. Jo penso que per ahir és l'avantatge que el València té que administrar i d'ahir té les possibilitats d'aconseguir els tres punts. A mi això me pareix una obra de teatre. el què? Perquè... De flamenco, no? No, sí, sí, lo, lo de que si Europa League, de si empat, que si claro, Lyon, sí. que si no sé què. Jo crec que Te quiero para València li espera un partit canalla de veritat, però de veritat. I de patir, ja veurem. Ells tenen cinc dubtes, eh, d'ells tres futbolistes que jugaran en Mestalla, Eh, a més, els tres de davant eh, eh el, de, de, el 8 Mató que és eh, eh, probablement el, el futbolista eh, el que té l'última oportunitat que trau eh, Jaume a boca de canó sí, després de la garba de, de Santos de Santos, correcte Milicevic, que és l'altre mitja punta i això és el que ni que menys l'últim molt a port perquè eh, és el que... Mató me diu que està pràcticament descartat sí, Milicevic ja que vore i de 4, jo per la lesió que diuen que té o estan fent una obra de teatre, com diu així eh, el director de Super Julián Montoro, o me dóna la impressió que en la lesió que té va ser quasi impossible que estiga. Després tenen dos que no són titulars, que són Niklas Pedersen i, i De Jaguer, que no va ser titular en Mestalla, però sí va marcar l'últim cap de setmana en la victòria 0-2 que posava el Gent Líder, però sí que és cert que se l'acumulen una quantitat de baixes que jo crec que el València, que també té les seues, no oblidem que este València continua sent un València on continua faltant eh, eh, Diego Alves, on continua faltant Abdenur, on, vull dir, eh, Rodrigo seleccionat ara encara que no està comptant és cert, però també és un, és un equip que té les seues baixes, però eh, se li pot aplanar molt el, el camí al València. Així tot el món diu que el grup està decidit, però... Te veig molt escèptic en aquesta història. Així pot passar que guanyi el Gent i guanyi el Lyon i no estiga res decidit encara. Això és una realitat. Però res, ni el primer, ni el segon, ni el tercer, ni el quart. Encara que fora Xina, tu al final de casa tens la possibilitat, de, lògicament, sí, sí, clar, sí és de veres. Clar, clar, clar. que el, el sorteig ha vingut de xapó i s'està prohibint de xapó resultats, per tant, vas a tenir l'oportunitat, segurament, segons Batxa, de, de pelear pel primer com un objectiu ja més, més, més remot, però pot, pot cap. I si fora un desastre que tu dius, al final també dependis de tu, o sigui que és que... Lo que está claro es que de tres rivals, el que tenía mejor pinta de tres, has jugat ja contra els tres, eh? sí. estos. al menos para, para mí Bueno, o sea, como, a, quant a, com, a, com la idea clara... como a te No, no, no, no de, de, de fútbol Jaume. De, en cuanto a una idea clara, perquè l'Olimpia de Lió es un equipo pues, francès, físic, eh, molts jugadors negres, mucha potencia pero la propuesta de fútbol el València va fer molt bona primera part perquè... la primera part, la segona la veritat és que tarraconen la segona sí, tarraconen però, entre gonalons sí, sí, sí eh... però, però fes una llavor defensiva molt bona, eh, perfecta i això també que reconèixer i valorar-ho mm, en la fi del partit és més Jaume partit... que el resultat bueno, va, és que això de Jaume, això el fijo ja en tu o sigui, compta Jaume <laughs> claro. però, per, per això dia que, que, que possiblement és el rival que tinga les idees més clares uh mhm. -huh. les accions a valor parat a mi m'agrada molt dins de lo que parlaven de que juga molt com equip. A mi m'agrada normalment els equips veure-li dins del seu nivell tècnic que té les seves limitacions, però tenia el que tu dius, tenia molt, molt clar el que tenia que fer, i ho feu perfecte. Per això jo la meva deriva és que pense que ho va fer tan bé així que allí no podrà repetir-ho i que el València estarà millor. Això és un pensament meu uh mhm. -huh. que xuleat justament és al contrari. No, Perquè, no, no, jo no dic que no, sigui penses que allí mos poden però... pegar un apretó fort, així que vols dir. Només que te van a pegar un apretó segur. Bueno, una Ara, cosa són les ganes i altra cosa... No, per, a mi, per a mi lo que van a fer ells no tinc dubte. Crec que ells van apretar molt i van a posar tot el que tenen i el que, no, lo que no tenen centro. per a guanyar. I han demostrat que saben com... Casa. Han demostrat que saben com fer-te a tu les coses per a posar no, no, no, problemes. Jo, jo te dic... Te per, a mi, per a mi, la incògnita és el València. És el nou i l'altre que és Serbio o, o croata. Milicevic crec que és Serbi. Servi. Sí. sí, jo penso que Servi, per l'apellido, i aquests dos jugadors és que realment a mi jo està que a nivell pràctic per a revés. El Servi es toca tots els balons, centra tots els balons, trau els balons, o sigui, és pràcticament el que fa la part de... I té, la veritat és que té una cama espectacular. Certament. Eh, per tant, el Jo preguntava avui, dic, bueno, a el varen amb tres darrere, sin eh, que en el mig del camp y 2 dos dalt y tal. Pero ahí cambia no, pues me, digo en que no, que la idea es que continúe en tres sin dos que eh, Van blue es eh, un tipo que es Molfi de las les y que per mol que llueve en casa, no, altra cosa es si se cago en tots estos, o la gran mayoría de estos igual te que improvisar y recomposar el 11. estos también Yo ahí sigue una miqueta sobre el pensamiento de Julián, diuen que tenen cinc dubtosos, després a la veritat volen quan se cauen, sí, això sí. Los cuatro evangelistas eran tres, Juan y Andrés, y uno que quedaba ya no es. <laughs> pues per això te dic. Te diuen cinc, després resulta que se recupera uno, sembla que se pot recuperar, la fi dos, com a mínim, jo dic que del cinc, com a mínim dos van a estar. I els altres tres, que són els eh, que diuen que estan més complicats, que són els tres davant, que jugaran en Mestallà, ja veurem, ja veurem. A, a voltes eh, eh, eh, juguen en això perquè també avui este company es deia que eh, fins al dia pràcticament de la convocatòria i quasi de l'alineació no van a donar cap pista és evident que l'entrenador del Guedes està, juguen està jugant a l'amagatall això és normal i... és com Nuno, està jugant a l'amagatall en Negredo ¿sabes? i ara i serà l'arma secreta del València en... és que aquells fliparan Manolo, o sea, t'ubiques en la pell de l'entrenador este de no impronunciable que tu és l'única persona que el pronuncia <laughs> que, que aplega i mira les partits de Lliga i dius Negredo fora de la convocatòria pensaria se, se pensa que, que, és un, per la Champions que és un farol eh, també de veres, o sigui, és que això en la, en la distància és incomprensible el que està passant en el València no, ell ho va pensar, així no és possible que diga, això m'estan fent i ara me trauran el partidet Clar, pa fotre i avui però... s'entera que estan en l'avió Negredo i de Poli diu, ja, ho, ja ho dia no, jo, eh, li diu a l'altre o sigui, eh, Uh -huh. el, el, la, la 97.7 de Gante estaran flipant també i estaran especulant en el possible teatre de Nuno perquè és que és, és una situació incomprensible el que està passant en el València. Pas que si en el dia a dia ho donem per natural, però és que no és normal. Que el València tinga Negredo i Adepol, que el, el volen mitja Europa els dos, i estiguen els dos en la grada. A mi que... me recorda el partit, no sé si contra el Bayern, així, entrenador Luis, i, i Romario aparcant doble fila. Sí, senyor. I tots al·lucinaven. I, no? i guanyar el València 3-0 aquell partit. 3-1. 3-0, 3-0. 3-0? 3-0. 3-0 contra Bayern de Múnich. Después a Maya Múnich y, y, sí. y, 1 Sí, pero claro, es que parar un penalti. Para Zubi un penalti, sí señor. Que va, a hacer Romero. Quique Romero va a hacer un penal y él va a parar Zubi a Griezmann. Le va a llançar el penal. Tenemos una edad Tenemos una No que fiquis a cara Julián una memòria una edad Ahora va decir no? Sí, sí, que Zubi parara un penal. De que el, No, para, el, en el Valencia para dos penals. Uno contra el Racing de Santander en Lliga y ese de... No, pero ese va ser molt important perquè... Eh, se es eh, eh, que, vamos, se ficaven a dins. Era, era molt, recordo jo, el, el, camp, el, el camp antiu. L'Olimpia Stadion. I siguin tot el rato fermos, en perdó, la punyeta en lo de Macarena, tot el rato. En la Macarena, no? Era época esa oh, Pues se menjaré la Macarena. Senyors, ho deixem així i si no continuarem una hora més en els contextos que teniu avui, però és que és moment de tancar la paradeta. Julián Montoro, gràcies. Bona nit. Bona nit. Jaume, gràcies. Vosaltres. Vicent, tu demà te veig perquè... Bona nit. I a Montoro i a, Manolo, i, i a tu, Manolo, també. Eh, vos veig en el Murciela. Perfecte, ja sabeu, sempre vos recordem cada nit. Demà, 3 més quart, en la televisió, el Murciela amb Vicent Sempere a les 8 i quart el bàsquet València bàsquet davant el Venècia a les 11 i mitja tornem els este programa acaba Esports 97 comença la nit gràcies adeu i fins demà know that.